రాజరామ భుజ కంగళాది జండూతో బాయ కుంభర బాగంబ కుంభర రాజరామ భుజ కంగళాది జండూతో బాయ batun barra faɗa na ba ba da batun barra gagara mai buga kankara a rigar doto ba da batun lafiya lafiya na taho guje da kaimi tunda ta na taho guje da kaimi ai na wuce ke more ke na wuce kaura na wuce ke gusau more jama'ar nan ga kowa ba ba mai rike kangara idan loto ba zan wani ne ba ya tabbatu na zo ta gano ji daɗi na ta kula da nono na ta tuwo da nama yanzu to ya biya sannan manje da kede har ya karyar kulalla da wayoyi sannan mai rike kangara idan loto ba zan wani ne ba ya ko da malamin da ya yi karatu ya kiri yanne su ya shiɗe baki to Allah na da kana ya kama yahu lallan gida ya zan kamo ya kama yahu lallan gida ya zan kamo haka na da mai rage gangara da yan lodo ba zan mai ba ya da ba sarkin da ya yi doro har ya yi dan kuzubi abu dai dukun dukun ba ba ka da Allah kuzubi abu da ya tumi tumi wa ba gada da dai barki da su tan kasai san mu irin zuwa rukun da komi ba da rawai da gangara da dodo ba da wani ba yarda batun ba hawa ka lafiya da lafiya da da da da dodo ina hoti yi dangananne ya hoti cikin maza kowa taru ba za a yi ina mace yi dangananne ya hoti cikin maza kowa taru ba za a yi maza ga don mai buga dangana a alijan tutu haka nan ba